Jien u dan stans natikom merba eżis semmija nistidinkom biex għal din is-sija li ġejja tibqgħu fil-kumpanija tiegħi u tal-mistieden li għandi llum. Mill-arkivji qed jixxandar fuq dan l-istazzjon net FM kif ukoll fuq is-sit netfm.com.mt. Mill-Arkivji huwa programm li niffukaw fuq xejn merfuqa fil-bosta arkivji li għandna dokumenti li qegħdin arkivjati għal prosperità kif ukoll qed iservu ta' ejjun għal riċerki Wieħed mill-arkivji fost l-aktar onja fil-ġabrijiet ta' dokumentazzjoni li ħaddan huwa l-arkivju tal-katedral. Jinkludi fih l-arkivju amministrattiv u storiku tal-kapitlu metropolitan tal-katedral. Jiġbor ukoll l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni kif ukoll l-arkivju tal-Qorti tal-Isqof. Hemm iluf ta' manuskritti mużikali li jagħmel dan l-arkivju fost wieħed mill-aqwa fil-Mediterran. Bażikament minn nofs l-Italja l-isfel. Għal bosta u bosta snin dan kien ikkurat minn Dun Ġwanna Zoppardi. Dun Ġwanna ħallina fi frar tal-2021. Jien kelli xorti li naħdem miegħu fl-istess uffiċċju għal 14-il sena sħaħ. Insejħilha esperjenza indimentikabbli. Iżda għal dawn l-aħħar 18-il sena l-arkivista u Mario Gauci li wkoll għal diversi snin ħadem ma' Dun Ġwanna Zoppardi. Mario Gauci għandu professjoni ta' arkivista gradwa f'din ix-xjenza kif ukoll għandu maġisteru fl-istudju barokk. U Kalkaris għandu għal qalbu dak li hu Kalkaris. Għandu wkoll xogħlijiet pubblikati sew bħala awtur kif ukoll bħala editur. Eżis semija hawn fl-istudju ta' Net FM bi pjaċir nilqa' lil Mario Gauci. Grazzi Mario li oġbok eh, tilqa l-istedina tiegħi u ovvjament eh, mal-massemi inti ħataqsam l-esperjenza 18-il sena, 18-il sena sbieħ eh, fl-arkivju tal-katedral. Merħba, Noel lilek u l-semmija kollha. Ħaġa jiena nħu pjaċir nisma programmi ta' dattib għaliex Ħafna drabi, kif ġieli ngħidlek, meta nintaqgħu għax wara kollox jiena u inti kważi. Ilna ħbibi, eżatt, kollegi, eh, naħdmu faċċata ta' xulxin. Ħafna drabi nisma' l-programmi tant interessanti tiegħek ngħidlek illum tkellem fuq dak tal-persuna, tal-persuna. U dejjem allura nitgħallem minn dak li inti tkun qed ixxandar. Iva. Illum mistieden tiegħi. Nirringrazzjak. Mario Gawċi, minn fejn telaq? Bażikament inti tfulitek eh, bil-kirkara taħt il-kampnar ta' Santa Lena, eh, Knisja ta' San Pawl, tħobb il-kultura, tħobb l-arti, ġej ukoll minn eh, għandek id-discendenza wkoll ta' artisti wkoll fil-familja Mario Gawċi. Iva, jiena kelli trobija biex ngħidu hekk familja ċertu valuri, Kont involut fl-attivitajiet ċiviċi tal-lokalità ta' Birkirkara li tant hija l-qalbi. Barra minn hekk jiena mwieled fi triq żgħira, però fi triq fejn eh, kien hemm żewġ eh, assassin, żewġ kanonċi. Mario, ħallewlek influenza daw fil-imħabba tiegħek għall-istorja. Eżattament, u minn hemm tista' tgħid li injettajt ruħi namra lejn l-istorja ekklezjastika, l-istorja tal-arti, l-istorja wkoll tal-lokalità tiegħi. U tkont ħalt għal xi żmien naħdem fil-biblioteka, mod temporanju. Kienet ħarġet kol, l-ewwel darba kont intażilt imma kont irrifjutajt, tieni darba għal Mikki Mons Profs Vincent Borg illi ħallina dis-sena u ta' ħafna kontribut għall-istorja ekklezjastika ta' Malta. Kien qalli, 'Isma', jiena qed inkellmek fuq ġob serju. Qalli, 'Issa f'idejk. U kont ħadt deċiżjoni li nibda naħdem fl-arkivju tal-katidral. Għal-bidu kienet diffiċli ħafna li. X'kienet din l-esperjenza, Mario, l-ewwel darba fl-arkivju tal-katidral? L-ewwel darba tani ħass ħażin. Niftakar tani ċavetta u niftakar tinħossni ħażin ħafna li. Fuq li mara Kont tħalt f'oċejan ta' informatika, ta' management ta' karti antiki li għandhom span ta' elf, kważi elf sena ġejjin minn provenjenza differenti, u tipprova tifhem ir-riċerka u r-riċerkaturi tipprova timmanġja dawn it-tip ta' demands li kollu l-uffiċċju, però bil-mod, bl-ħaġa bil-kuraġġ tiegħi nifsi, għax jien għamilt kuraġġ. U anki blajnuna fostom tijak, għalix inti naħseb illi kont dak il-bniedem illi eh, illuminajtni u tajtni direzzjoni ta' kif kell naviga f'dawn il-ħafna karti. Għalix inti tista' tkun għaddet tal-arkivju, tiftaħ l-arkivju u ma tagħmel xejn. Poġġi siq fuq siq u letteralment tistenna. Il-xaħat jiġi għal riċerka. Imma fil-verità dak mhux ix-xogħol tal-arkivju. Xogħol tal-arkivju jew xogħol tal-ibrar professjonali huwa ħafna iktar milli wieħed jista' jaħseb u jista' jimmaġina. Imma inti mbagħad imxejt u mxejt u mxejt tajjeb. Mario, ejja mmorru għad-dokumenti. L-aktar dokument antik li għandkom fl-arkivju tal-katedra. L-aktar dokumenti antiki li għandna, hemm dokumenti li huma autentikament antiki li morru lura għas-seklu 13 u 14. Hemm dokumenti, kopji ta' dokumenti huma iktar antiki, estratti minn arkivji Sqallija, minn arkivji ta' Napli, minn arkivji oħrajn, illi huma iktar antiki mill-dokumenti awtentiċi. Hemm diversi dokumenti importanti, per eżempju, wieħed jista' jieħu l-kustjoni ta' Konsalvu Monroy, per eżempju, tal-1429. X'kien da dokument? X'inhu Huma da dokumenti meta ma- l-Maltin fdew il- l-art- l-artom eh, wara li Gonzalvo Monroy taxxa lil Maltin u saru rivolti, rewixti kbar ġo Malta u allura naraw il-korrispondenza bejn Malta u l-Viċi Re. Dokumenti oħrajn, per eżempju, l-eqdem dokumenti li jitfaw dawl fuq l-eżistenza tal-kapitlu, palma huma rebendi tal-kanonċi li jitfaw dawl allura fuq l-eqdem formazzjoni tal-katidral ta' Malta li morru lura s-seklu Seklu 12. Leqdem ukoll mużika, l-mużika żewġ volumi importanti, l-kantiċi akwitani li l-provenjenza tagħhom hija tal-perjodu Anġuvin u li probabbilment kważi fiċ-ċert li dawn il-volumi tant prezzjużi kienu fil-kappella ta' Sant'Anna ġo Sant'Anġlu fil-Birgu u meta l-kapitlu ħa xi dokumenti tal-amministrazzjoni tal-Universitas, li kienet l-Universitas hija l-Kunsill ta' Malta, sewwa u l-kapitlu tal-Katdral kien involut, ħa xi uħud minn dawn il-manuskritti. Fil-fatt, nofshom jinsabu l-biblioteka u nofshom jinsabu l-katidral, għaliex fil-Kunsill tal-Universitas kellek l-elementi tal-kapitlu. Allura, ovvjament, ħadu x-xer tagħhom. Ovvjament, ħadu l-iktar xers li kellhom relevanza jew ma' l-imdina jew ma' l-attivitajiet liturġiċi li setaw eh, għenu għal-mużika eh, li kienet titkanta fil-katedral. Hemm diversi dokumenti oħrajn, hemm il-parċmini per eżempju, ehm, il-tribunal tard medjevali tal-isqof li jmur lura għas-seklu 15 għall-ewwel snin tas-seklu li huma aqdem mid-dokumenti tal-nutara, l-atti notarili jmorru lura l-1437 bl-atti tan-nutar Pawlu Bonello, imma l-Tribunal Medjevali tal-Isqof imur lura iktar qabel. Eżatt. Mario, Bażikament l-arkivju tal-Katidral huwa maqsum fi tliet fonti prinċipali. Għandek l-arkivju amministrattiv u storiku tal-Kapitlu Metropolitan, għandek l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni u l-arkivju tal-Tribunal eh, tal-Isqof. Ħanibdew wieħed wieħed u nitkellmu daqsxejn fid-dettall dwar dan l-arkivju propju. L-arkivju tal-katedral, sewa semmejna l huwa għandek eh, amministrattiv, storiku, għandek l-aspett f'dawk li huma finanzi u fiskali, ovvjament dokumentazzjoni rikka li tixħed dawl fuq il-ħajja tal-kapitlu li mur bosta bosta snin ilu. L-arkivji amministrativi tal-arkivju amministrativ tal-kapitlu jerġa' jinqasam f'sezzjonijiet oħrajn. Qabel xejn l-arkivju mużikali li ejja neħduh apparti u ma għalissa kemm semmejtu. Dak nħalluh iktar qudiem, bażikament. Però hemm l-arkivju tal-kapitlu li jinqasam f'sezzjonijiet bħal ma għandek il-minuti tal-kapitlu. li għandek il-laqat kollha tal-kapitlu li jmorru lura s-seklu 17, però hemm ġabra kompendjum ta' dokumentazzjoni eqdem mill-minuti li huma r-reġistru ta' deliberazzjoni, forsi għal ħafna semmija huma klim tqal, ma nafx kemm nista' nissemplifika, imma huma eh, noti tal-minuti tal-kapitlu ħafna bikrija, jmorru lura s-seklu 15. Propjament l-ewwel wieħed huwa 1419. U hemm numru kbir ta' volumi. Jitfaw dawl allura fuq l-istorja eh, mhux biss tal-Knisja, imma fuq l-istorja eh, tista' tgħid amministrattiva tal-gżejjer għaliex il-Knisja kellha involviment fil-perjod dak il-perjodu. u jitfgħu dawl ukoll fuq l-istorja prinċipali tal-Imdina u tar-Rabat, għaliex ovvjament dejjem il-Knisja il-Katidral dejjem kellu involviment anke fl-amministrazzjoni ċivili tal-Imdina u tar-Rabat. Il-minuti tal-kapitlu, allura, il-reġistri tal-minuti tal-kapitlu. Hemm l-indiċi wkoll tal-indiċi tagħhom li tagħmlu. Eżatt, kien hemm ġabra Maż-żmien sar diversi kanonċi biż-żmien nsemmi wieħed mill-iktar importanti, eh, Monsinjur ehm, Kakija li ġabar Kakija, mhux qed nitkellem referi għal Monsir Kakija li eżistenti fil-kapitlu, ma fis-seklu 19 eh, sar eżerċizzju kbir fejn inġabru t-temi kollha tal-laqgħat tal-kapitlu, jekk qed jitkellmu fuq, pereżempju, amministrazzjoni tal-art, jekk qed jitkellmu fuq l-opri tal-arti, fuq l-irħam, fuq it-tfin, fuq il-lapid. Bażikament, b'mod. Daw ħdimt fuqhom għaliex daw kienu parti minn tiegħek. Niftakrek jiena meta kont qed tagħmel baċellerat, inti kont għamilt teżi tajba ħafna fuq l-arkivju katedral u li ppubblikajta u li għamilt review tajjeb ukoll meta l-arkivju għalaq 50 sena mill-ftuħ tiegħu fl-2018. U xogħli wkoll apparti għax aħna qed nitkellmu fuq l-arkivju storiku. Però il-kapitlu għadu eżistenti, għadu funzjonarju. Bil-fatt din is-sena għadna kemm lestejna l-indiċi li huma ħafna iktar fil-qosor u n-natura tal-laqat tvarja ovvjament għax iż-żminijiet jinbidlu. Ta M'għadna kemm lestejna l-indiċi ta' dan l-aħħar 10 snin mill-2011 sal-2021. Imma dawn huma magħluqin għall-pubbliku. Dawn huma magħluqin, u mhux konsul għall-konsultazzjoni. Sakemm jasal li wieħed jista' jagħmel riċerka minn dawn il-minuti tal-kapitlu. Hemm 50 sena, jiġifieri jekk aħna qegħdin fis-sena 2022. Ġifiri, l-axar 50 sena jkun malu. Immorru għall-1972. Eh, ma taħsibx li li għandek eh, ċertu nis li għadhom ħajjin u għadhom tista' tgħid eh, mimlin saħħa. Meta tqis li 50 sena biss. Jiena meta kont ħadd insomma mhux jien dina fuq struzzjoni ta' ta' min kien ta' superjuri tiegħi. I mean, m'hemm xejn sigrit, m'hemmx affarijiet forsi naf ta' natura daqshekk eh, privata li tista' toħroġ affarijiet fid-der li ikunu se jġibu inkwiet ma jidirx li Niftakar li eh, kien hemm żmien ukoll li ċertu minuti kienu maluqin ovvjament, u mhux qed 50 sena biss iżda anka kważi mit sena. Nimmaġina. Mario. Però hemm tajb ukoll insemmi għax inti qed li għall-arkivju tal-kapitlu għandek il-sezzjoni tal-mandati. Eżatt, ħamurru għalihom mandati. X'wieħed jifhem bil-mandati? Mandati. Palissa tiġi nifmuħi wkoll il-mandati rekords li l-pubblikazzjoni ta' Stanley Fiorini, ta' Professor Fiorini. Eżatt. Mandati. X'wieħed jifhem? Eh, l-awtorizzazzjoni ta' pagamentu, bażikament. U hemm ir-reġistru wkoll, hemm ir-reġistri tagħhom. Reġistri tal-mandati. Dawn imorru lura għal sena 1500. Interessanti, interessanti. Minalija l-ewwel volum jibda s-sena 1500. U allura jitfaw dawl pagamenti, wieħed jista' jimmaġina eh, kemm jitfaw dawl fuq affarijiet li qatt ma konna nistgħu nimmaġinaw narawhom biss uħud għadhom jeżistu. Jiena, pereżempju, nsemmu opri tal-arti antiki fil-katidral eżistenti li ġejjin mill-kavild, provenjenti mill-katidral medjevali ta' qabel it-terremot. Ta' qabel it-terremot, il-bib tal-katidral antik, partijiet mill-kor tal-katidral antik, jew il-pannelli tal-kor tal-katidral l-antik u l-ġdid. Illum jinsabu il-Mużew tal-Katidrali. Jinsabu il-Mużew tal-Katidrali, il-font eh, battezimali tal-Mamudija, is-salib tal-kleru, eh, oħbri tal-arti u fidet, l-ftit fidet li baqax, ovvjament il-fidet nafu l-istorja kif kellhom jinataw kumpensa l-fidet li eh, tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Hemm ukoll il-depożiterija, dak id-dħul u l-ħruġ, introjti, eżiti, hemm sezzjonijiet varji, għandek il-kabrej, ġifieri, eh, listi, kabrej deskrittivi u kabrej figurati, dawk li huma deskrittivi biss, ġifieri bil-kitba biss u hemm dak l-oħrajn li għandek il-pjanti għannessi magħhom. kwistjonijiet ta' artijiet. Fil-fatt eh, ftit eh, tal-jimilu kelli l-Maverick Spiteri hawnhekk li tkellem ukoll dwar dwar il-kabrej ukoll fosthom ukoll tal-katedral. Maverick ħadem ħafna fuq il-kabrej, studjom ħafna. Mario, interessanti li qed issemmi dawn eh, l-aspett ta' dokumentazzjoni li juri l-ħlasijiet li saru għall-opri tal-arti għall-uddis bil-mużika Ovvjament kollox fid-depożiterija hemm ir-reġistri wkoll tad-depożiti. Mario, l-aspett storiku interessanti ħafna, serje kbira ta' volumi fil-serje tal-Mixxellanja. L-arkivju tal-Katidral mbagħad jinkorpora madwar 600 volum li aħna nsejħulhom Mixxellanji, uħud nibtu jew oriġinaw jew inħolqu ma' l-arkivju amministrattiv tal-Kapitlu għal raġunijiet storiċi legali tal-istituzzjoni, jiġifieri, pereżempju, estratti jew noti ta' dokumentazzjoni li jirrigwardaw il-Kapitlu f'arkivji oħrajn. Il-ġurnale, pereżempju. Il-ġurnale. Interessanti, xi erba' volumi li juru ġurnata tista' tgħid ġurnata b'ġurnata dwar l-attività. Indiċe notizjarju li għadna kemm ħriġna l-tieni volum. X'inhu dan? X'inhu dan? Dawn huma eh, indiċi fuq suġġetti varji li kienu jinvolvu l-kapitlu jew l-isqof bejn is-seklu 14 eh, sa seklu 19 kważi u baqgħu jinġabru minn żmien għal żmien eh, msemmi kien hemm kanonku partikolari Borċ Olivier li jagħmel ħafna minnhom fis-seklu 18. Issa ħaj joħroġ tielet volum li inkorpora l-seklu 18 sal-bidu tas-seklu 19. U se joħorġu Stanley, professur Stanley Fiorini waħdu. Tajjeb li ngħidu li fuq dawn il-pubblikazzjonijiet nitkellmu aktar tard eh, fil-programm. L-arkivju tal-katedral ħareġ f'dawn l-aħħar snin diversi pubblikazzjonijiet. Eh, kif konna qed ngħidu sezzjoni Mixxellanja tinkorpora eh, ukoll sezzjoni storika rikka ħafna għall-istorja ta' Malta, mhux għall-istorja biss ekkleżjastika imma għall-istorja ta' Malta. Per eżempju, il-Blokko. Il-Blokko x'inhu? Il-Blokko huwa ġurnal u ġabra ta' dokumentazzjoni ġurnata b'ġurnata kważi. Għandek l-ewwel ħaġa il-krongregazzjoni biex ngħidu hekk li kienet iffurmata mill-kapitani ta' kull lokalità kontra l-Franċiżi. u għandek ġabra ta' avvenimenti storiċi li kienu qed jiġru fil-perjodu qasir Franċiż eh, li jitfaw dawl fuq x'kien qed jiġri f'dak iż-żmien turbulenti ta' Malta. Ħadem fuqu Dr. Eh, Carmel Testa fil-ktieb tiegħu French Monumentali French in Malta. Hemm ukoll manuskritti ġurnali jew accounts, jiġifieri chronicles bħal Patri Pelaġju fil-fondo tiegħu għandek disa' volumi, ehm, għandek dissertazzjonijiet storiċi. Il-Miscellani għandha affarijiet oħrajn, pereżempju hemm sezzjoni fuq il-Knisja Konventwali ta' San Ġwann, hemm sezzjoni ta' ġus patronati, hemm sezzjoni ta' manuskritti orjentali. Miscellani ħassibilha, Miscellani iġġib isemma waħedha, ġifieri. L-iskoljen x'inhu, Mario? Eh, L-iskolin huwa kompendju storiku, ġabra storika, bl-enumerazzjoni u ħafna drabi wkoll bil-diagram, bil-illustrazzjoni, b'disin, bi sketch, ma jkunx to scale, ma jkun eh, indikazzjoni, indikazzjoni tal-post u dokumentazzjoni storika eh, konnessa jew annessa mal-landmark u jiġbor fih prinċipalment l-Imdina u xi affarijiet periferiċi mir-Rabat. Interessanti fil-mixxellanja dokument imsejjaħ il-Milizja List. Iva. Li nsellem il-memorja tal-Professur Wettinger ħadem ħafna fuq. Iva. Dokument ieħor importanti li probabbli wkoll kien parti mill ġabra ta' biex ngħidok l-arkivju amministrattiv tal-Konsil tal-Universitas huwa il-Milizialist illi identifikawh diġà sa mill-1900 69, ġviri, ovvjament da mill-ewwel meta l-arkivju fetaħ sena wara jew anke meta kienu qed jaħdmu l-arkivju jikklassifikaw. Mill-ewwel indunaw li dan huwa dokument importanti ħafna għaliex Professur Wettinger ġa mill-sena 1969 e, ippubblika l-paper u l-ewwel studju fuq dawn huma hija lista fost ħafna oħrajn għax hemm oħrajn huma importanti, ma hija l-eqdem waħda tan-nies tal-irġiel kollha tal-lokalitajiet ta' Malta ta' dak iż-żmien, jiġifieri qed ngħidu 1419, e, li kellhom iħarsu il-kosta ta' Malta biex ngħidu hekk, il-maħras biex jaraw li jekk ikun hemm xi attakk mill-għadu jew xi flotta ġejja jagħmlu sinjal li xulxin u l-nies ċivili jkunu jistgħu primot ma nafx kif setgħu Malta ma kienet protetta xejn dak iż-żmien ġifieri qed ngħidu mit sena u 110 snin qabel l-Ordni, jaraw kif jistkennu kif jistgħu. Ġifieri dak kien xogħolhom jew jiġġieldu kif jistgħu. U allura hemmhekk jitfa' dawl ħafna fuq l-istorja demografika ta' Malta, fuq in-tip ta' nies li kien hawn, fuq il-kunjomijiet, fuq l-ismijiet, fuq fejn kien hawn l-iktar abitazzjoni, fuq fejn kien hemm abitazzjoni u ma qatx, pereżempju, l-Mellieħa jidher li kien hemm xi xi forma ta' probabbli abitazzjoni. Per eżempju, hemm kunjomijiet interessanti, ftakar kuljom mill-laħi. Mill-laħi. U li ġej minn dik in-naħa, minn naħa tan-nord ta' Malta, min jaf jekk ħax l-isem tal-post ħax il-toponom tal minn dal-kunjom. Bahar Mila u koll. Ekku l-melħ. Bahar Salinat. Dokumenti bħal dawn huma inestimabli, mhux hekk? Ftakar. Ekku, ekku, ekku. L-armata ta' Malta darba tal-bitili. Il-milizja li Mario. L-AFM. Għalix għalija tfisser dik l-oriġini tal-forzi armati. Mario, kollezzjoni kbira interessanti eh, ta' panza vekja. Xini di? Meta Monsignor Zoppardi kien qiegħed jikklassifika l-arkivju, Flimkien ma' oħrajn, Dun Ġwann Azzopardi, minn hawn insellem il-memorja tiegħu li ta kontribut enormi fil-qasam arkivistiku mhux ekkleżjastiku biss imma fil-qasam arkivistiku ehm, tal-Malti kollu kellu ħafna jutanti, kellu ħafna jutanti ehm, promettenti illi wara l-arkivi tal-katedral dejjem kellu nies li ehm, promettow. U fi żmien dan il-perjodu li kienu qed jikklassifikaw l-arkivju, derilhom illi hemm sezzjoni ta' manuskritti jekk min issejjer żball 151 volum jew dak l-ilma. Imma derilhom li tant il-serja kienet kbira illi qalu din ma nagħmluhiex fil-mixxellanja u tawa fondo, tawa fond għaliha. Kien ikkataloga l-ewwel darba Dominic Cutajar, Dominku Cutajar, li kien kuratur il-Fine Arts u li ħadem ukoll għal żmien konsiderevoli ta' Akkof fl-arkivju tal-katedral u għamel katalgu pjuttost tajjeb għal dak iż-żmien bil-ewwel binja u x'inti katalgu tista' tibqa' dieħel fuq diversi livelli u ma tispiċċa qatt. Imma għamel l-abbozz Ehm, l-iskema, l-pedament. Li wieħed eh, riċerkatur għandhom nsibu tajnuna. Eżatt, u klassifikaw dan il-fond importanti ħafna ta' Assis Senglejan illi twilet fl-1700 dan ħaq tlet saltniet 98 u miet fl-1150 il-periodu tal-Franċiżi, tal-Kavallieri dirli u tal ovvjament periodu Ingliż. Dan qatta ħajtu eh, jistudja wkoll palma Padri Pelagio qatta ħajtu jistudja dan ehm, xjenza tal-arfin ta' xjenza tal-botanika tal-lingwa tal hemm iġbur kollox tal-farmaċija Ija, kellu ħafna interess, enċiklopediku ħafna. Ħafna. Ġifiri. U David eh, Muscat Azzopardi għamel propju t-teżi tal-Maġisteru tiegħu fil-Malti. Eżattament, ħabib tiegħi David. Nsellmulu na. Eh, nsellmulu minn hawnhekk. Ħadem fuq il-fondo tal-kanunku Fortunato Panzavecchia. U għadu kemm mhux għadu kemm pubblika aktiv, sfortunatament ma nedieħx għaliex mm, kien hemm kustjoni ta' COVID u kustjoni ta' rajn. U l-ktib sabiħ li ħareġ forsi merita xi darba jkollu tnedija l-kem tant tard wara. Ekku, Mario, Il-quddiem ħa nisimgħu biċċa mużika ta' Azzopardi li hemm fl-arkivju tal-Katidral. Iżda, ejn nagħtu deskrizzjoni tal-arkivju mużikali tal-Katidral fil-qosor. Eh, din hija minjiera oħra, Noel, li inti taf tajjeb daqsi u ħafna aktar minni l-ewwel ħaġa minħabba l-background tiegħek mużikali u minħabba li inti għamilt ħafna xogħol fuq u diġà u għandek konoxxenza kbir miegħu. L-arkivju mużikali huwa ehm, naħseb wieħed mill-iktar arkivji mużikali rikki ehm, li għaw fil-Mediterran, probabbilment. Basikament minn nofs l-Italja l isfel Minn nofs l-Italja, naħseb huwa wieħed mill-iktar arki għaliex ninduna jien minn kemm minn daw is-snin kollha li li naħdem hemmhekk ninduna mit-talbit li jkolli. minn mhux Malta, mid-dinja kollha. Tajjeb li ngħidu li uħud minn dawn il-kompożizzjonijiet fosthom ta' Zoppardi, Benigno Zarafa qablu eh, kompożituri Taljani f'mużika stampata li tajjeb li ngħidu li dawn jinsabu propju purament Fl-arkivju tal-Katidral uħud minnhom ġew irrekordjati, ġew irrekordjati fuq CD-jiet, jiġifieri bosta snin ilu issa, qed nitkellem fi żmien Higginbotham u lura matul is-snin. Insellem ukoll il-memorja tas-Surmaster Joe Vella, Joseph Vella, ħalliena ftit ta' snin ilu, li kien hu tista' tgħid li beda jagħmel dawn ir-revivals ta' kompożizzjonijiet mużikali f'nofs is-snin 80. Il-mużika sfortunatament mhux bħal manuskritt taqra u tuħu pjaċir eh, tgħid ara skoprej diju, għamil diju, rajt. Il-mużika trid tismagħha. Jekk ma tismagħhiex, inuti tara fuq l-iskaffi tgħid dara kif mużikali, ma trid is-sound, trid il-ħoss iktar ma jkun hemm reġistrazzjonijiet, iktar wieħed jista' jesponi l-arkivju mużikali b'mod pubbliku għal for the wide, to the wider audience biex ngħidu hekk. U matul is-snin tellajna diversi kemm konċerti kif ukoll produċejna diversi ehm, CDs li jgħatu toma ta' diversi xogħlijiet u ta' diversi kompożituri. Per eżempju, kompożizzjonijiet samina lil Azzopardi, Francesco Azzopardi, Benigno Zerafa, aktar qabel eh, Balzano. Hemm l-anonimi li tajjeb wieħed għax millux kien hemm xi ħadd u qal isma' dawn l-anonimi uħut minnhom huma ta' kwalità notevoli. Vera anonimu, da bħal meta għandek kwadru tal-pittura ma tax minnu l-awtur, ma taf li huwa xogħol tajjeb, ma jfissi, ġifieri mhumiex ta' min jissottovalutom, qed nitkellmu fuq l-ewwel isu mit manuskritt. Jibdew bl-anonimis. U mbagħad għandek Italjani l-antiki wkoll. Karissimi, pereżempju. Karissimi, amato. Anke l-Monteverdi u kol. Monteverdi, iġifiri qed nitkellmu fuq. Mbagħad għandek il-mużika stampata li importanti ħafna. Ħafna. Iġifiri hemm uħut huma uniċi fid-dinja. Jew l-uniċi eżistenti li nafu bihom fid-dinja. Ekku, ekku, nħadem ħafna fuqhom eh, pubblikazzjoni interessanti Franco Bruni, eh, skolar Taljan li għamil diversi snin u kol eh, jirriċerka fl-arkivju tal-katedral ħareċ u kol katalgi dwar tista' tgħid l-istorja mużikali tal-katedral. Mario, kompożizzjonijiet eh, pereżempju tad-dinastija ta' nani ħames ġenerazzjonijiet eh, għandek il-familja Camilleri. Ekku, ekku. Ma' żmien l-arkivju minħabba li Monsignor Zoppardi beda juri interess serju illi dal-arkivju se jkun għal pubbliku miftuħ b'mod konsistenti u mużika qed tinħadem u tiġi katalogata u konservata b'mod professjonali, xi nies derilhom li kellhom jagħtu donazzjoni tagħhom lill-arkivju. U daw ikun hemm donazzjoni addizzjonali u fosthom daħlu xogħlijiet jew arkivji sħaħ ta' kompożituri fost l-aktar kompożituri prolifiċi Maltin bej is-sekli 19 u 20. Per eżempju l-Kamillieri. Giuseppe Caruana. Ħafna. Interessanti. Ehm, familja eh, Paul Nani meta ta' donazzjoni tal-familja kważi kollha tiegħu. Ekku, eh, Carmelo Pace. Carmelo Pace. Sallem il-memorja tiegħu. Għandek, per eżempju, Malija Pulverenti. Kellek ukoll il-mużika ta' Salvatore Cicluna. Mario, mhm. ħanif u għal pawsa mużikali biex jiraq li nisimaw eh, biċċa mużika li tinsab eh, arkivjata propju fl-istess arkivju tal-katedral. Ninsabu eh, fi xar tal-mejtin u ħanisimaw id-daħla propju tal-Messa de Mortia Quattro Voci li kompona Francesco Azzopardi. Dan huwa kompożitur tas-seklu 18 u eh, tista' tgħid eh, miet fil-bidu bikri tas-seklu 19. Il-Messa dei Morti kitiba fl-1792. Ħanisimgħu l-vuċijiet ta' Rosabella Bianchi, Claire Massa, Franz Manġon u Albert Butiġiċi. Il-kor huwa tal-Kolleġju Mużiku. Id-direzzjoni hija tal-Professur Dion Buħaġar. Ħanħallu l-mużika fl-isfond u ma' Mario Gauci propju mill-arkivju tal-katedral il-mistidjen tiegħi tal-lum ikompli jgħidilna x'wieħed isib f'dan l-arkivju. Nfakkarkom li qegħdin fuq nettefm kif ukoll nettefm.com.mt. Produzzjoni preżentazzjoni tiegħi Nord Anastasio. Mario, konna qed nitkellmu fuq l-arkivju tal-katedral mill-aspett ta' amministrazzjoni, dak li huma aspett ta' dokumenti ta' finanzi u dak storiku. Nitkellmu dwar l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni u it-Tribunal tal-Isqof. Mario, l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni kif spiċċa taħt is-sede tal-kapitlu taħt l-arkivju tal-katidral. L-arkivju tal-Inkwizizzjoni li huwa arkivju ukoll sinjur ħafna li jitfa' dawl importanti fuq l-istorja soċjali ta' Malta fix-xenarju fil-kuntest Mediterranju għaliex miegħu imissu ħafna mhux mis Maltin imma wkoll Il-barranin li b'xi mod spiċċaw fuq ix-xtajtiet Maltin għal raġunijiet kummerċjali jew għal raġunijiet ta' biex jisalvaw lilhom infushom uħud, ġifieri sopravvivenza. Malta eh, kienet tista' tgħid eh, kosmopolitana l-belt. Kosmopolitana. Fl-aqwa tagħha. Iva, n-numru l-ammont ta' barranin li kien hawn Malta fis-seklu 17 u 18 ehm, huwa pjuttost fenomenali, però b'konċentrazzjoni fil-harbor, fil-erja tal-port. Ġifiri, fejn illum għanna u koll influss ta' qawwi ta' barranin. Ehm, dak iż-żmien ehm, kienu biss konċentrati fil-żona tal-port u kienu barrani ġo raħal palmu siġiwi jew palma u In-Naxxar kien ikun alien, kważi laqqas jafu jekk hux ta' tal-istess eh, essere uman biex ngħidu hekk. Kif spiċċa l-arkivju? L-arkivju meta Napoljun wasal Malta, ovvjament beda jaħkem taħt idejh eh, jissoppressa tribunali, l għat mill-soppressa kien il-tribunal tal-Inkużizzjoni, anzi l-Inkużitur eh, ħarab lem u ħalla l-palazz bl-arkivju tiegħu inter għaliex kienet ħarba ta' malajr. Giulio Carpenia, nitkellmu fuq l-aħħar inkużitur Giulio Carpenia, u beda jissoppressa tribunali waħed mill-ewwel li ġi soppressa anzi qabel ma ġi soppress kien kważi abbolitu magħluq kien il-tribunal tal-inkużitur. L-idea kienet illi l-arkivju jispiċċa fidejn il-Franċiżi materjal li konness ma' nies li kellhom kawżi ta' natura sensittiva kien jispiċċa jiġri fl-idejn, kien hemm ukoll dokumenti importanti li jagħtu prova ta' nies li kellhom ċertu importanza fl-amministrazzjoni tal-Knisja jew tal ta' Malta dak iż-żmien. Kienu probabbli se jiġu għattajn u maħruqin. U l-kanċillier tiegħu Min kien? Ignazio De Bono u l-isqof ta' dak iż-żmien Labini, Vincenzo Labini. Ħadmu b'mod għaqli, b'mod sistematiku biex jaraw li l-arkivju jkun salvagward u fil-ġen tal-blok irnexxielhom mod mod intelliġenti u mingħajr ma jagħtu fil-għajn jitrasferixxu l-arkivju mill-birgu għall-belt, għall-palazz tiegħu. Il-belt f'kont diversi konsenji, ma' żmien mbagħad spiċċa fis-seminarju. Naħseb li tellaw l-isqof Mauro Caruana, jekk min jistejjer żball, insejt, imma minna lija jiena Dak l-arkivju, il-karti kollha mill-Palazz Vescovil tal-Vesqof, il-Belt, tellgħu Mawru Karmana għal ħabta tal-1900 20. Forsi qed nitkellmu ftit wara l-Ewwel Gwerra Dinjija, u għamlu fil-seminarju fejn ovvjament kienet faċli ħafna għal meta l-arkivju nfetaħ biex seta' jiġi ehm, eh, sortjat, ikkatalogat. Kif nu maqsum l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni? L-arkivju tal-Inkwiżizzjoni qasam fit tliet sessjonijiet, ġifieri għandek l-arkivju ehm, tal-kongregazzjoni tad-dottrina tal-fidi, Sant'Uffizzju. Ġifieri l-każijiet konnessi kollha ma' affarijiet li b'xi mod u kienu eretiċi. Għandek ma l-aspet morali fjom. Għat marċin sa li dan l-tribunal twaqqaf wara l-kontra riforma. Akku. Meta Luteru xnejdu għak qasam il-knisja, għal-kem kien hemm arkivi oħrajn, tribunali ta' inkużizzjoni Spanjola, li Malta kienet traċċi tagħha huma ftit, nafu ftit li xejn dwarha. U allura dan l-arkivju nistgħu ngħidu illi huwa waħed mill-iktar arkivji sinjuri fid-dinja fejn jidħolu t-Tribunali eh, tal-Inkwisizzjoni għaliex baqa' ntat u fejn ħafna mill-arkivju oħrajn ġew distrutti l-arkivju tal-Inkwisizzjoni. Għandek il-proċessi kriminali fih. Iva. U għandek ukoll l-atti ċivili wkoll fih. Ekku. Għandek ukoll il-memorje. X'inhu ma dawn? Memorje għandek il-korrispondenza. Korrispondenza interessanti ħafna ma' status għand uffizzju hemm il-sezzjoni eh, oħrajn bħal eh, reġistri tar-reverenda fabbrika. Il-memorji x'inhuma? Il-memorji huma notamenti storiċi mill-inkwizituri eh, memorji mhux id-diaries, ġifieri dokumenti jew rikordji ta' affarijiet importanti li kellhom x'jaqsmu mat-tribunal jew l-inkwiżituri tal-perjodu ta' dak iż-żmien jew inkella eh, kawżi importanti ta' nies li tressqu fit-tribunal jew jew jew jew avvenimenti storiċi li kienu involuti kemm il-Grand Mastru l-Inkwiżitur u l-Isqof ehm, li kienu miktubin as a reference, as a point of reference. Fil-fatt qed fakkarni eh, professur William Zammit eh, jagħmel riċerka fuq dawn il-memorji u jsib eh, poeżiji tal-Kalendi Maġġju. Eżattament. Interessanti ħafna dawn, dan kien mużika li kien poezija, bażikament huwa inċens l grammastru fuqhom issir mużikata. Mu serenata u tinda eh, fil-palazz qudiem il-palazz il-belt. Naħseb dik li qed issemmi waħda minnhom hija ta' Pinto. Ekku, ovvjament il-perjodu ta' Pinto dak il-ħafna inċens u ftaħir eh, lejn il-Gran Mastru. Mario, eh, l-atti U l-proċessi kriminali, għala proċessi kriminali sejħulhom, meta ejja ngħidu hekk huma eh, proċessi relatati mal-moralità, mal-fidi. Il-proċessi huma kontravezzjoni kull min b'xi mod għamel xi ħaġa kontra l-fidi. Jiġifieri jekk inti qbad eh, tiekol laħam f'ġranet li mhux suppost, jekk inti qed tidaj, jekk inti qed tagħmel eh, eh, atti immorali jew bigamija, jew inti qed tagħmel xi maġija. Sħaħar, per Sħaħar, għandek diversi. Professur Carmel Kassar jagħmel tista' tgħid eh, snin ta' riċerka propju fuq dan l-sħaħar, il-maġija. Il-maġija, nis influenti, nis influenti f'Malta li kienu ehm, involuti f'dawn l-riti ta' sħarijiet u ġeomantika għandek il-famuż arkitett Vittorio Cassar li se jippubblika Profs Cassar ukoll eh, studju fuqu fil-ktieb il-ġdid li edit jajna jina u Dr. Petra Kamadingli, għacċerpersin tal-arkivju, għadonur eh, il-memorja ta' Don Ġwan, għamil studju ta' Karmel Kassar fuq il- Vittorio Cassa. Interessanti. Spett eh, ġeomantiku u ta' maġija u ta' kodba li kellu. Kienu ħarquhom fil-pjazza tal-Birgu. Eżattament. Kodba probiti li kellu. Mario, semmejna l-arkivju tal-katedral, semmejna wkoll l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni, għansemmu wkoll it-Tribunal tal-Isqof. X'kien dan? Eh, tista' tgħid illi b'xi mod l-ewwel karti ta' dan, l-ewwel inkartamenti ta' dan it-tribunal, dan l-inkartament tiegħu ivarja, għandek anke l-aspett ta' inkwiżizzjoni fih. Għaliex dak kollu li kien qabel projbit ehm, u ta' kontravenzjoni kontra id-dottrina tal-Knisja jew l-affarijiet immorali li ma kienux jaqgħu taħt l-inkwiżitur għax kienet maħux it-tribunal tal-inkwiżitur mod eh, stabbilit, huwa miġbur fl-arkivju ta' Tribunal Medjevali tal-Isqof. Litigazzjonijiet fuq artijiet, litigazzjonijiet eh, bejn in-nies, petizzjonijiet lill-isqof, per eżempju, nies qed jitolbu lill-isqof jgħinhom wara li Eh, il-torok ħarqulhom l-artijiet u ma kellhom xejn biex jiklu. Għandek ukoll ehm, aspetti ta' eh, separazzjonijiet. L-istati liberi, per eżempju. L-istati liberi huma dossiers fuq l-individwi kollha illi kienu se jħallu mill-Malta jew ġejjin Malta u jridu jiddekjaraw l-istat tagħhom u n-natura tal-raġuni għalfejn se jkunu se jsifru barra Malta, allura jagħtu daqsxejn background dwarhom infushom. Ovvjament. U raġuni għaliex eh, ħajsifru. L-istat liberu tagħhom relatat ma' żwieġ. Relatat ma' żwieġ, biex ta'. Mario, status animarum ukoll fil-serje tal-CEM tal-Tribunal tal-Isof. Hekk hu, kull sena kien isir ċensiment, bażikament, mill-Knisja. Bażikament kull sena kien isir ċensiment. U allura b'dan iċ-ċensiment il-Knisja kien ikollha kontroll ta' nies li darba fis-sena ikunu eh, tqarbnu jew ikunu għall-inqas jafu kemm hemm eh, rjus heads f'kull f'kull F'kull familja. Ġifieri għandek il-lokalità, uħut minnhom jagħtu dettall anki tal-isem tat-triq, speċjalment iktar lawn li seklu 18. U jitfaw dawl demografiku interessanti fuq kif il-poplu ma kiber. Interessanti li, per eżempju, sibt dokumenti tal-istatu sanimarum li f'perjodu ta' ħames snin, f'post partikolari, l-età Kienet tvarja tal-persuna, ma jkunx veru għaddew ħames snin, forsi jkun iktar. Jista' jkun forsi l-persuna li jkun meta marru kollha forsi insiet anka l-ismijiet ta' tfal, per eżempju. Eh, waħed ma jridx jinsa li ħafna nies Min aħna meta konna morru l-iskola kull-jum niftakarni jien nikteb id-dejt fuq il-margin, top corner, id-dejt tal-lum bil-bajro, Aħna ma rridux ninsew li fis-seklu 18 u 17 ħafna nies laqas kienu jkunu jafu eżatt. Jgħidu għarrajt is-sajf, ma is-sajf jafu li s-sajf għax isħan, ma qas ikun l-om kont flima għannu ikunu qegħdin, qas ikunu jafu jagħmlu somma, aħseb wara faċilment tinsa kemm ikollok żmien. Ġili ninsa waħna ngħidu kemm, minna li għandi 42, pereżempju, jkolli 44, aħseb wara Qed ngħidu fi żmien fejn in-numri ma jeżistu għal ħadd ħlief għal min jiġbor it-taxxa jew għal min jagħmel forsi qbila jew għal. Ekku, ekku, ekku. Mario, matul is-snin sar eh, proġett ta' preservazzjoni fl-arkivju tal-Katedral Microfilming fl-1973 u mbagħad wara anka il-digitization mill-ħil Museum and Manuscript Library, l-HMML ta' Minnesota. Idli xi ħaġa fuq. Eh, fl-1973 ċertu doktor Joe Mikallef li kien avukat u għadu ħaj mim li bil-omor sal-lum, ra l-importanza ta' dan il-patrimonju u kien qed jgħix fl-istat ta' Minnesota li kien hemm università tal-Benedittini, St. John's Collegeville University, u l-Benedittini dejjem kellhom in-namra mal-arkivji, dejjem kienu dejjem xprunaturi kbar tad-dokumentazzjoni. U dal-Benedittini kienu qed jagħmlu microfilms f'arkivji importanti f'pajjiżi li finanzjarjament ma tant setgħu ehm, jikkontribwixxu għal proġetti kbar infrastrutturali bħal dawn. U ħajjar lil Monsignor Gonzi, l-isqraċis of dak iż-żmien, u lil Monsignor Ġwana Zoppardi li mal-ewwel u l-Monsignor Edward Kolejro li mill-ewwel laqgħu talba kważi minnu fih għalkemm kien hemm monsinjuri li kienu kontra dan il-proġett minħabba li qalu li issa l-arkivju se jkun eh, mxerret u ovvjament informazzjoni mhux se tibqa' iktar għalina biss, però b'ħafna konvinzjoni, b'ħafna determinazzjoni dal-proġett ġivarat fl-1973 u baqa' dej sal-1988. Saru digitization l-lum makkinarju aħjar u apparat aħjar ta' kollezzjoni li kienu għadhom qatt ma saru. Ehm, u l-ħsib tal-arkivju ta' dioċesi u li fuq servers kbar jinkorpora l-arkivji ekklezjastiċi kollha f'umbrella waħda f'kappa waħda u jkunu għad disponibilità u riċerka ta' kull min jixtieq ehm, ifittex għaliex, ovvjament. Ġifiri, il-dokumenti li hemm fl-arkivju tal-katedral idin online da. Le, mumiex. Xi wħud qegħdin għadhom qed jiġu uploaded, ġifiri storjati huma fuq servers imma uploaded il-kelma bil-Malti ma nafx kif ah, tiġi. Imtella. Eh, imtella fuq il-platforms online tal-arkivi. Imma jidilli li l-HMML għandhom ukoll So, matul is-snin diversi studenti għamlu t-teżi tagħhom propju fl-arkivju tal-katedral, sew fuq mużika, sew fuq storja, eccetera xini din dan il-proġetti li saru f'dan l-istudju bħala promozzjoni u kol l-arkivju tal-katedral? Iva, hemm numru sabiħ ta' teżijiet ta' studenti tal-passat u anki tal-preżent u oħrajn li għadhom qed jaħdmu fuq teżijiet tagħhom. Inti, eh, pereżempju, t-teżi tiegħek tal-masters propja fuq eh, il-mużew tal-katedral bħala binja iva. storika, barokka u propju dokumentazzjoni mill-arkivju tal-katedral. Ekku, ekku, fil-2013 meta fl-2010 wara l-estate il-baċellerat ħadd kors tal- tal-Maġisteru fl-Arti Barokka u bħala suġġett eh, ħadd il-Mużew tal-Katidral bħala binja barokka u l-kontenut tal-opri tal-arti barokki li hemm fil-mużew. Ovvjament, raġuni hija waħda loġika u ħabba li dokumenti kienu ma jdejja u minħabba wkoll l-interess tiegħi speċjalment fl-aspett arkitettoniku Malti, barok Malti. U dejjem kienet ix-xewqa nipprova niskopri għax dejjem nagħtu diversi attribuzzjonijiet lil diversi arkitetti Imma emmek kont sibt eh, il-vera raġel wara dan il-proġett tant tant sabiħ fil-arti eklezjastika Maltija, ċivili, anzi Maltija tas-seklu 18. Ma apparti dan, li ovvjament eh, l-qoddim forsi nistidnek Mario nistidnek eh, għal programm ieħor biex titkellem propju dwar ir-riċerka Fuq eh, l-istudju tiegħek. Kun interessanti. Imma parti dan l-studenti tal eh, li jiġu l-arkivju, il-natura ta' dokumentazzjoni li t-interessom hija dvarja, min jinteressaħ il-lingwa, min jinteressaħ il-medicina, min jinteressaħ l-istorja soċjali jew demografika, jew l-istorja tal- tal-mużika. Per eżempju, fuq l-arkivju mużika, l-arkivju amministrattiv tal-kapitlu. Ekku, il-Malti bħala lingwa fil-dokumenti li għandkom ġi studjat? Iva, Malti saru diversi studji separati fuq l-izvilup tal-lingwa, kullħat jieħu isu l-periodu tiegħu Kellek il-Arnold Cassola meta studja l-mezzo vokabolario, kellek ehm, bħal Godfrey Wettinger meta għamel l-istudju tal-klim Malti qadim mill-arkivji tan nutara u l-arkivji tal-katedral. Imma jisu l-ikbar ġabra l-studju komprensiv tal-dokumentazzjoni fuq il-lingwa Maltija fl-arkivji tal-katedral għamela Dr. Orvin Vella. Eh, bil-teżi tiegħu lejjun tal-istorja tal-lejjun tal-lingwa Maltija fid-dawl tad-dokumenti fl-arkivji. U ħafna mill-materjal ħadu mill-arkivju eh, mill-arkivju tal-katedral. U ovvjament eh, tkellimna fuq il-mużika, saru diversi teżijiet fuq il-manuskritti li hemm fl-arkivju tal-katedral. Eh, żgur, l-arkivju mużikali saru ħafna xogħlijiet ħafna teżijiet u ħafna pubblikazzjonijiet. Aħna ma semmajniex xi darba nitkellmu fuq il-pubblikazzjonijiet li saru mill-arkivju tal-katedrali. Ovvjament, eh, f'dawn l-aħħar snin saru diversi pubblikazzjonijiet. L-arkivju naħseb huwa għalkemm sfortunatament u jiena dejjem ninsisti li konna publishing house wasal żmien għaliex tant ħriġna kodba dal-aħħar ħames sitt snin illi l-kapitlu jimmerita issa naħseb li kollu publishing house zaħira imma taċċer. Għalix il-kodba li ħriġna mux biex niftaħar u mux jina. U ma ta' livellu. Wieħed minn uftit, jew wieħed minn uħut. Imma naħseb illi qed nitkellmu fuq ċertu stoffa. Ma ħanix qed nitkellmu fuq kodba. Ehm, ta' natura riċiklata, għalkemm ma nrid niddemerita l-ebda ktib taħat, imma hemm livellu hemm livell. Eżatt, eżatt. U f'dawn l-aħħar sentejn intom għamiltu librerija, librerija sabiħa ġdida u kol post li jiservi u kol għal-lectures u kol. Iva, dik hija l-baby il-ħolma ta' Dun Ġwan u l-baby tiegħi. Għaliex dik nibtet ftit Meta saħtu bdiet ħallih ehm, u saret fi żmien diffiċli tal-Covid fejn kulħadd kien magħluq id-dar u maqful u ħadd ma seta' joħroġ jiena ntfajt naħdem hemmhekk kif taf int stess għax inti kellek il-gallerija tal għandek il-gallerija tal-uffiċċju tiegħek u tiegħek. Ġifieri ehm, u Eh, kif kont tarana naħdmu periti u ħaddida u mastrudaxxi u tad-dawl u affarijiet bħal daw illum. Eżatt. L-estejna varajna kważi għadha xa daqqa su komplit il-pjanu u l-ħsibu illi fuq namlu sala sabiħa l-espożizzjoni għal dokumenti importanti u għal nies li kollhom interess li jiġu jaraw ehm, wirjiet ta' natura dokumentativa. U għandkom il-ħsieb ukoll li tagħmlu eh, post ta' wirjiet. Eżattament fil-kurutur ta' fuq. Eżattament. Wasalna lejn tmiem ta' dan il-programm mill-arkivji mi illum kelli lil Mario Gawċi l-arkivista tal-Arkivju Metropolitan tal-Katedral. Mario, x'wieħed irid jagħmel biex eh, jiġi jistudja u jirriċerka fl-arkivju l-ewwel ħaġa l-post eżatt għall-benefiċċju tas-semija. Mela, ehm, kulħadd jaf fejna l-imdina, kulħadd jaf ehm, fejna il-pjazza prinċipali tal-katedral, Pass qabel il-pjazza hemm dik it-telephone box ħamra tal-perjodu Ingliż, ġifieri quddiemha hemm l-arkivju tal-katidral. Ġifieri l-iskrizzjoni fuq il-bieb, Palazz Numru Ħdax, u allura hija faċli biex wieħed jidentifika fejn hu l-arkivju. L-arkivju huwa miftuħ kuljum, bejn id-disa u l-erba ta' l-ofsinar, u s-sibt nofsanar, dejjem se jkun hemm xi ħadd għal servizz, kollegi tiegħi, Elena, Andrea, jew wieħed jista' jibgħat email, għandna website informattiva ħafna. Il-website hija Metropolitan Mdina Metropolitan Chapter. Umbagħad tinqasam fi tliet entitajiet, l-entità tal-arkivju, tal-mużew, tal-Knisja Katedrali. Grazzi Mario ta' din is-sija li għamilna flimkien tajt ħarsa estensiva lejn l-arkivju tal-katedral u diversi fonti li fih. Jien konvint li narġa nistiednek għal programm ieħor biex nitkellmu wkoll dwar it-teżi tiegħek eh, bħal aspett eh, xenarju barok. Grazzi mill-ġdid Mario. Grazzi lilek u l-semmija kollha tal-NetFM. Infakkarkom li dan il-programm jista' jerġa' jinstema' fuq is-sit netondemand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. Hemm il-programmi kollha ta' din is-serje u programmi kollha mxandra fuq dan l-istazzjon. Jienu dan snas nistidinkom għal programmi ieħor mill-arkimi ġim oħra fl-istess ħin il-ħadd fit-8 u nofs ta' filgħaxija. Sakemm nerġgħu nitgħu